kishilarga ularning tashqi qiyofatiga, chiroy shakliga yoki ibodatlarining ko'pligi qarab emas, faqat muomalasi qarab baho belgili bo'ladi. Islom dini musulmonlarni islom axloqini o'lcham qilgan holda butun insoniyatga yaxshi muomala qilishga, hatto hayvonlarga rahim shafqatlik bo'lishga, shundoqla barliq muomalalarda to'g'ri, adolatlik, haqqoniy bo'lishga chaqiradi. Chunki har qanday bir jamiyat kishilarining o'zaro inoqligi xotirjam alda baxtli hayot kechirishi shu jamiyatda yaxshi muomilning umumlashishiga bog'liqdir. Vazifasini qaytirqinib ixlos bilan o'rindash, boshqalarning g'emini yeyish va o'zaro bir-biriga ko'yinish qatorliq yaxshi odatlarning hammasi yaxshi muomilning mahsulidir. Islom ulamolarining qadimdan beri takrorlab kelgan din muomilidir degan so'zga diqqatimizni og'dirganimizda, islom dinida yaxshi muomilaning qanchalik ahamiyatli ekanligini bilamiz. Bununla asasen diyaleimiz ki, diyanet ya ki dindarlık, İslam ibadetlerini resmiyet şekilde orundap koyuş bilallı emez, yürüş duruş, ahlak ve başkalarına boğan muamelelerde ihbarlanıdı. Zamanımızda taşkı kıyafetide diyanetli göründüğen, ama içki dünyası bozuk kişilerimi köp. Мәсәлән, исламның ташқы ибадәтләренә толык орындайдыган, беш вакыт намазны тәрк кылмайдыган, kishilarning ko'zida eng dindor ko'rinadigan, ammo boshqalar bilan bo'lgan muomalasida ko'ringanning aksicha bo'lib, jo'risiga va bolalarga qo'pol muomala qiladigan, atrofidagilarga cho'ngchilik qiladigan, uning bilan muomala qilganlarni jag to'yg'izadigan, kishilarni aldaydigan, yolg'on so'zlaydigan, bağır qattiq, stili buzuq odamlar bor. Мұндақлар өзлеріні dindar вә әқлақтық деп санысымы, ислам dini ұланы ұндақ санымайды. boshqalarga yomon muomala qiladigan odam boshqalarning hurmatiga va so'ygisiga hargizmi erishaolmaydi boshqalarning so'ygisiga erishaolmagan odam eng baxtsiz odamdir Qur'on karimda payg'ambarimiz Hazrat muhammad alayhissalomni maqtab allohning rahmati bilan sen ularga muloyim bo'lding agar qo'pol bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang ular cho'rangdan tarqab ketadi degan Sur Al Imran 159-oyat. Yomon muomilning turlari ko'p bo'lib, boshqalarning g'ururini zidlaydigan ko'nglini ranjitadigan so'zlarni qilish ochchig'ini bosolmay chechilish qarish tarafning hissiyotini e'tiborga olmaslik oilasidagilarga qo'pollik qilish xizmatdoshlarini qo'shnilarini va aralashgan kishilarni ranjitish ilm setim ishlarida soxtapazlik qilish va yolg'on so'zlash qatorliq ishlarning hammasi yomon muomala turiga kiradi bag'ri yumshoq to'g'ri muomalalik odamni kishilar suyidi uning bilan aralashqisi va muomala qilg'isi keladi alloh taolo payg'ambarimiz hazrati muhammad alayhissalomni ta'riflab mundoq degan ey insonlar shubhasizki sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi sizlarning kulfat chekishinglar uningga ig'ir tuyuladi u sizlarning hidoyat tepishinglarga yerisdir mo'minlarga omroqdir naiti kuyimchandir sura tavba bir yuz yigirma sakkizinchi oyat zamonimizda fan texnika ilmlarining ushqandek taraqqiy qilishi bilan dunyo kichik bir ma'liga aylanib qolgandek tuyulmoqda Bu ahval özleri o'zlari yashayotgan jamiyatning a'zolari bilan yaxshi o'tish bilan birga boshqa jamiyat insonlar bilan inak, yaxshi o'tishga bo'lgan zo'r ehtiyojni his qildirmoqda. Musulmonlarning ustida islom dinining ko'rsatmasi bo'yicha hayot surishdan boshqa yana bir pärz bağdır. U bo'lsa islom dinini boshqalarga tonuşturuş, tashviq qilish va ularni bu ulug' dinga da'vat qilishdir. Bu farz islom istimalida amru ma'ruf va nasiyat deb ataladi. alloh taolo bu farzni bizga asiltib ey muhammad ummati sizlar insonlarning manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sadigan allohga iymon etadigan eng yaxshi ummat sizlar degan sura al imron 110. yuz o'ninchi oyat hamda bu farzni musulmonlar nima bilan o'rindaydi tabiiyki ig'izi orqali da'vat qilishdan avval amaliyati va muomalasi bilan o'rindaydi hozirgi ko'p sonliq musulmonlarning kishilarni islomga da'vat qilish mag'lubiyatga uchrashining eng asosli sababi ularning e'tiqodlari bilan amaliyot qilganlarining birdek bo'lmasligi so'z boshqa amaliyati boshqa bo'lganlikdan iborat edi shaksizki kishilarni iymon islomga yaxshi ishlarga yetaklashning eng unumli yo'li islomni amaliy hayotimizda yashnitib ko'rsatishdan iborat islomni hayotimizda joriy qildirishning yo'li muomaladan boshlanadi ulug' yo'lboshchimiz va ulgimiz hazrati muhammad alayhissalom İslam dininin güzelliklerini, özelliklerini öz turmuşida cari kıldırıp görüstüşte vayiga yetküzgen zat edi. Şuna onun daveti çarek esirgi yetmegen az bir vaqt içinde bütün Arab yerim arılda ornağan. Din muamelidir. İslam dinida buyurulgan ibadetlerinin her biri birerden muamelidir. Meselen, İslam ibadetlerinin en katısı boğan namaz, inson bilan Alloh o'ttirsidagi muomala bo'g'inining sirtida insonning boshqalar bilan bo'lgan munosabatini yaxshilash tarafda yuksaldirilgan bir muomala nuqtasidir. Alloh taolaning namoz haqiqatan qabih gunohlardan va yomon ishlardan to'sidir. Sura Ankabut 45-oyat. degan so'zidagi yomon ishlar, yomon muomala va nachar axloqlarni ifodalaydi. Buningdan boshqa namoz insonning hayotidagi qiyinchiliklarni yengishda yordam so'raydigan axloqiy yo'lanchikdir alloh taoloning ey mo'minlar sabr va namoz orqali yordam tilanglar degan so'zi buni ifodalaydi sura baqar 153. yuz ellik uchinchi oyat ikkinchi cho'ng ibodat bo'lgan zakat boylardan ilip kambag'allarga berildigan iqtisodiy ibodat bo'lib qolmasdan insonni bexilliq pixsiqliq kirlardan poklab оның әхлақы дүниясыны бейітідіған, Алла ва инсан білән болған алақысыны яқшылайдыған бір муамылы характерлік ибадеттір. Шуңа Аллах Таала пайғамбар алейхиссаламны уланы беқиллықның кірлерден ва гунахлардан паклишең ва яхшылықларны көпәйтишең үшін уланың малларының бір қысымын закат хисабыда ағын деп бұйырған. Сүре Тәвба 103-нче аят. 3-нче чоң ибадат болған роза нәпсіні істеклерден тосышқа көндіріш, тәрбиелеш va taqvoliqqa odatlantirish xarakteridagi axloqiy ibodat bo'lib, u insonning Alloh va boshqalar o'tirisidagi muomalasidir. Chunki nafsini yig'ib, o'zini tutishning o'zi kishida boshqalarga yaxshi muomala qilish ro'yini uyg'otadi. Alloh taolo: "Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanib taqvoliq doirasiga kirishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga farz qilinganiga o'xshash, sizlarga Ramzon rozisi farz qilindi." деген so'zida ro'za tutish orqali taqvoliq hosil bo'ladiganligini bayon qilgan sura baqar 183 yuz sakson uchinchi oyat taqvoliq alloh taoloning g'azibiga uchrab qolishdan ehtiyot qilganlikdan yomon axloq yomon muomala va yomon ishlardan yiroq turish orqali allohning himoyasiga kirish degan ma'nini ifodalaydi demak haqiqiy ma'nidagi taqvoliq yaxshi muomalalik bo'lishni kapolatlantirdi to'rtinchi cho'ng ibodat bo'lgan haj insonlar bilan qandoq o'tish qandaq muomalada bo'lishni o'rgatadigan tarbiya xarakterlik ibodatdir odatda haj faoliyati nurg'un insonlarning ishtirok qilishi bilan to'planib o'rinlanadi bu faoliyatlar jarayonida ochiqlanish qo'pollik qilish gunoh ishlash va ayrimchilik qilish cheklanadi shunga hojilar boygaday rayis puhra rang til va erq farqlarini butunlay yo'q qilgan holda hammasi bir xil oq ekromga yo'ginadi payg'ambar alayhissalomning kimki jidal majro qilmasdan Гуна işlemestin әж o о анысыдың әмді bu бұвақты гунақтың пақ болуды, деген. İmam Bukhari rivayet. Mübarek hadismi hac ibadetining tarbiyalanish faoliyati ekanligini ifodalaydi. Hajning shu poklikni saqlay olishi uning haj faoliyatida olgan tarbiyasini davom qildirishga bog'liq. Afsus bilan shuni aytimizki, yuqorqi va boshqa ibodatlar shu asosli g'oyasini va nishon qilgan maqsadlarini yo'qotib qo'ygandan keyin Bu ibodatlar xuddi jonsiz tellarga o'xshash bo'lib qolganlikdan ko'plagan kishilarni yomon ishlardan to'siyolmagan taqvoliqni barpo qilolmagan muomalada durust bo'lish axloqini tiklayolmagan qisqasi bu ibodatlarni o'rindashdagi muddao amalga oshmagan shuni bilish kerakki ibodatlarning o'zi g'oya emas balki har bir ibodat insonlarni taqvoliq go'zal axloq yaxshi muomala va esil fazilatlarga erishtirish orqali Allah Taala'nı memnun qilish yo'lida birerden vesile yoki shu ulug'vor fazilatlarga yuksilish yo'lidagi shoti hisoblanadi. Buningdan boshqa ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va hayotlikda insonlar duch keladigan butun ishlarning islom dinida belgilangan maxsus muomala qoidasi bordir. Bularning hammasida muomalaning durust, to'g'ri yoki adolatli bo'lishi talab qilinadi. Muomalaga munosabatlik masalalar 1071-savol musulmon odam kimlarga qarta yaxshi muomala qilishga buyurilgan? Javob. Musulmon odam hammaga islomiy axloq doirasida yaxshi muomala qilishga buyurilgan bo'lib, tafsili qilib aytganda tuvandikilar. 1. O'ziga yaxshi muomalada bo'lish. 2. Oiladagilarga yaxshi muomalada bo'lish. 3. Ota-onaga yaxshi muomalada bo'lish. 4. Tuqqanlarga yaxshi muomalada bo'lish. 5. Qo'shnilarga yaxshi muomalada bo'lish. oltinchi xizmatdoshlarga yaxshi muomalada bo'lish yettinchi do'stlarga yaxshi muomalada bo'lish sakkizinchi jamiyatga kishilarga yaxshi muomalada bo'lish to'qqizinchi umumiy musulmonlarga yaxshi muomalada bo'lish o'ninchi musulmon emas xalqlarga yaxshi muomalada bo'lish o'n birinchi butun insoniyatga yaxshi muomalada bo'lish o'n ikkinchi hayvonlarga va tabiatga yaxshi muomalada bo'lish muomala prinsipi ming yetmish ikkinchi savol inson o'ziga qarta qandoq yaxshi muomalada bo'lish kerak? Javob. Inson eng avval o'z o'ziga to'g'ri bo'lishi, o'zini aldimasligi, o'zining vijdoni qabul qilinmaydigan ishlarni qilmasligi, o'zining ro'yiga, diniga, axloqiga va tan saqliqiga ziyonliq bo'lgan ishlardan yiroq bo'lishi lozim. Bu deganlik o'z o'ziga har ishda to'g'ri va qoida yo'sulliq bo'lish talabini qo'yib, onunğa xiloflik qilmasligi o'zi uchun xohlamagan ziyon zahmatlarni boshqalarga keltirishdan saqlanishi tamoki chekish aroq ichish zino qilish qimor o'ynashga o'xshagan o'ziga bevosita ziyonliq bo'lgan ishlarni qilmasligi alloh taoloning va xalqning oldida o'zining aybkor bo'lib qilishiga sabab bo'ladigan noshayin ishlardan saqlanishi har vaqt o'z öz o'zidan hisob ilib turish orqali o'zini aql vijdon va shariatning mezoniga selib turishi deganlikdir Sizlardan hisob ilinishdan avval sizlar o'z o'zingizlardan hisob yeb turinglar. Degan ko'rsatma bu ma'nini ifodalaydi. Buning aksicha ish ko'rish o'zini oldiganlik yoki o'ziga qarta yaxshi muomalada bo'lmaganlikdir. Oila hayotidagi islom prinsiplari. 1073-chi savol. Inson oilasidagilarga qanday muomalada bo'lish kerak? Javob: Bir odamning oilasidagilarga qarta muomalasi u odamning qandoq odam ekanligini aniq ko'rsatib beradigan aynakdir payg'ambar alayhissalom sizlarning eng yaxshilaringlar o'z oilasidagilarga eng yaxshi muomala qiladiganlardir deyish orqali kishilarning sirtqi qiyofatiga yoki sirtdagilarga qilgan muomalasiga qarab baho bagli bo'lmaydiganligini balki uning o'z oilasidagilarga qilgan muomalasiga qarab uni yaxshi yoki yomon deb baholag'ili bo'ladiganligini ko'rsatgan Chunki inson sirtdagilarga o'zini yaxshi ko'rsatish niyeti bilenme yaxshi muomala qilib qo'yadi. Ammo uning oilasidagilarga kılıdgan muomalasi eng tabiiy muomala bo'lib, shu odamga qo'yilgan diagonuzdur. Bıra oila a'zolari, uning jo'risi, ota-onasi va farzandlarini o'z ichiga oladi. 1094-savol: Inson o'zining jo'risiga qarta qanday muomalada bo'lish kerak? Javob: islom qonunida er bilan ayolning bir biriga o'tashga tegishli burchi va har birining ustidagi qarish tarafning haq huquqlari aniq belgilangan har qanday bir jamiyat uni idora qilib turadigan jamiyat a'zolarining ishlarini to'g'ri yo'lga soladigan biram mas'ulga ehtiyojli bo'lganidek oilami jamiyatning bir tarkibi bo'lganligi uchun oilaga mas'ullik qiladigan biram mas'ulning shu oilada bo'lishiga intayin ehtiyojliqdir bu mas'ullikqa erlar ayollarga nisbatan munosib aroqdir chunki erlar umuman jismoniy jihati kuchlik sovuqqon bo'lg'achqa ular oila ishlarini tamkinlik bilan boshqara oladi alloh taolo bu ortiqchiligini bayon qilib erlar ayollarning homiylardir degan sura nisa o'ttiz to'rtinchi oyat erlarning ayollarni va oilani himoya qilib idora qilishidagi mas'uliyatga hech kim inkor qilolmaydi qisman ayollar bu mavzuda ba'zi erlarning bolsa bo'lsimi umuman aytganda Ərlərinin ailəni başqarış işində qabiliyyətli ikənligi hammaga ma'lum. Ahvol shundoq ekan, ayollarning Alloh taologa osiylik bo'lmaydigan butun ishlarda ərlərinin xohishiga hurmat qilishi, ularga bo'ysunishi zarur. Bu huquqdan foydalanib, o'zlarini xo'jayin, ayollarni bo'lsa xizmatchi o'rinda ko'rib, ularni hadab xo'rlaydigan, urib tillaydigan ərlər haqiqatan nodon va haqsiz ərlərdir. Turmush faqat er ayol ikkisining bir-birini tushunishi va bir-biriga yo'l qo'yishi bilan davom qiladi. Chunki er-xotinlik hayotning baxtli holda davom qilishi, er-xotin har ikkisining o'z ustidagi mas'uliyat va bir-birining haq-huquqlarini tonishiga bog'liq. Uning saodati er-xotin har ikkisining bir-biriga bo'lgan qizg'in muhabbatiga va samimiy muomalasiga bog'liqdir. Har ayol ikkisining bir-birini himoya qilib qo'g'dishi, bir-birining kamchiliklarini afv qilishi ва ikkisi o'tirisidagi sirlarni saqlashi baxtli oilaning kafolatidir. Erning ayolga o'tashga tegishli burchi. 1075-savol. Erning ayolga o'tashga tegishli burchi qaysilar? Javob. Erning ayolga o'tashga tegishli burchi tuvandikicha. 1. Erning ayolga yaxshi muomala qilishi, uningga azor bermasligi, uni asirishi, butun muhabbatini va sevgisini uningga bag'ishlagan holda, uningga har ishda mehribonlik ko'rsatishi. ئىككىنچى ayolining ba'zi xatoliklarga bo'libmi ayolining mijozi o'zgarib qolgan chog'lardagi ba'zi yiqimsiz muomalasiga sabrchanlik bilan muomala qilishi xatoliklarni apo qilishi dardini anglab olig'i yetishi uchinchi ayolining ko'nglini elishi ayoliga bo'lgan sevgisini har vaqt izor qilib turishi to'rtinchi ayolini boshqalarning yomon niyatli ko'zlaridan va tamalardan muobizat qilishda g'ururlik bo'lishi ayolining hurmatini qilib uni qadrlashi oilning buzilishiga sabab bo'ladigan ishlarning yuz berishidan g'aflat qolmasligi lekin ayolini kulladim deb uning orqasidan jasuslik qilmasligi badniyatlik bilan ayolni asossiz qorilmasligi lozim chunki alloh taolo qur'oni karimda kishilarni yomon gumon qilishdan ma'ni qilgan beshinchi ayolni imkon qadar ota onalardan ayrim uyda turg'izishi uyning butun ehtiyojli narsa keraklarini hozirlab berishi ayoliga qaynota va qaynonasining butun yuklarini yuklab olmasligi 6. ayolining berishga tegishli bo'lgan mahrini va boshqa haqlarini to'liq ado qilishi 7. ayoliga dinning ahkomlarini o'gitishi namoz ro'za zikr duo va qur'on o'qish qatorliq butun ibodatlarni o'gitishi ham vaqtida o'rindishiga undishi shundoqla uningga bu ishlarda yordam berishi 8. Ayali onunğa yamanlıq təqdirdi mi? onu urmasdan nəsihət qılıb yolu kirgizişi, İmkan qədər ayalını urmaslıqı. Peygamber aleyhisselam silahının yaxşılarınla ayallarını urmaydı Allah, dəb göstərkən. İbn i Mace rivayət. Ayal üçün ən axırqı çare və ən qatlıq cəza vaqtlıq onunla cinsi tərəbdən yaxınçılıq qılmaslıqdır. 9. Ayalı navadı toğutni arzu qılsa ya ki yaman qaraz bilən emez, balki yo'lliq o'zrisi tufayli tug'maslikni tanlasa uni zo'rlamasdan o'zaro kengashish bilan ish ko'rish o'ninchi ayolini yoki uning ota onasini yoki tuqqanlarini tuvan ko'rmasligi haqoratlamasligi masxir qilmasligi o'n birinchi ayoliga bolalarni beqish tamoq etish kir yuvish qatorliq uy ishlariga yordamlashishi chunki payg'ambar alayhissalomni ayollarga uy ishlarida yordamlashyapti o'n ikkinchi Birden artıq ayalı bolsa, ularning orasida butun ishlarda adolatli ish ko'rishi. 13. Ayalı bilan ajrashishga to'g'ri kelsa, uningga yomonlik qilmasdan, ziyon yetkazmasdan, azor bermasdan, aybini ochmasdan chiroyliqcha ajrashishi. Ilgiri berganlarini va to'yliqni qaytirib elishni talab qilmasligi. Yo'qirqilar erning ustidagi ayoliga o'tashga tegishli bo'lgan haqlarning hammasi emas, balki muhimlardan bir qismidir. payg'ambar alayhissalom vidolashish shajjida so'zlagan qutbisida musulmon erlarga ayollarni asrash to'g'riliq noiti mo'yim va ta'sirli vasiyatlarni qilgan ayolning eriga o'tashga tegishli burchi ming yetmish oltinchi savol ayolning eriga qarta muomalasi va o'taydigan haqlari qaysilar javob ayolning eriga qilgan muomalasi va o'taydigan haqlari tuandikilar birinchi erining haqqini və onun mənbədini özünün və cimi tuqqallarının haqqıdın və mənbədlərdən əla bilişi və onu qoğlişi. 2. Aylıq adət və toğutluq vaxtlardan başqa, hər qandaq vaqtda imkan qədər erinin rəğbətigə maslışışı. Hər ayal bir-birinin rəğbətigə maslışışı intayin mühim məsələdir. Köplügən ailələrinin bəxtsizlikə uçurışı umumən məşu səbəbdən boludur. Ərlərinin başqa ayollarga buzulışının səbəblərindən biri mə ayolunun onun rəğbətinə maslaşmay, onu rəncitganlıqdan kelib çıxıdı. 3. Erining ruxsatsiz boshqalarga uydan bir narsa bermasligi, ammo yemak-ichmakdan boshqalarga sadaqa bersi bo'ladi. 4. Erining ruxsatsiz safarga chiqmasligi, eri yoqtirmaydigan er ayol har qanday kishi bilan aralashmasligi. 5. Alloh bergan rizqqa qanoatlik bo'lishi qattiqchilik kunlarda eridan shikoyat qilmasligi yaxshi kunlarda allohni unutmasligi erining mehnatini har vaqt qadrlashi eng yaxshi xotin erga həmişə harom kasbdan saqlangan biz turmushning qattiqchiligiga bardoshlik beralaymiz ammo do'zax o'tiga bardoshlik berolmaymiz deydigan xotindir 6. eridan boshqalarga o'zini ko'rsatish uchun zinnatlanmasligi boshqalarga yuz qo'llari va putlardan boshqa avrat a'zolarini namoyon qilmasligi qisqa nepiz kiyimlarni kiyishdan saqlanishi ar ayol ikkisining o'ttiridagi sirlarni saqlashi ar xotinlik sirlarini sirtqi yayg'uvchilarga payg'ambar alayhissalom la'nat qilgan va ularni qiyomat kuni alloh taolo hech so'z qilmasdan shafqat nazri bilan qarmasdan jazolaydiganlar qatoridan sanagan 7. erning do'stlari bilan er bo'lmagan joylarda paranglashmasligi eri yo'q vaqtda kelgan yolg'iz er mehmonni yolg'iz qarishaolmasligi o'zi yolg'iz bo'lsa uni uyiga taklif qilmasligi sakkizinchi eriga o'zini jamoli boyligi va mansibi bilan faxrlanib cho'nglik qilmasligi ya'ni ayoli erdan bir qadar ortiq jamolga boyliqqa mansabga yoki esil nasabga ega bo'lgan bo'lsimi uningga ishinib cho'nglik qilmasligi to'qqizinchi farzandlarga mehribon bo'lishi ularni urib tillamasdan yaxshi tarbiyalashi eriga til uzatmasligi o'ninchi uy ichini pokiz, рәтлік тұтышы, ısrapçılıqdan saqlanışı. 11. Аял qaynanısı və qayn атысыны hörmətlişi, имкан қадар ulanın қызметлерді болып, яқшы дуаларыны ерішқа tırışışı лазым. Чүнкі o шылағы қығаларының qıqallarının кейінші келін, kelin, yoki оғылырдың көріп. Bu алым өтіні aləm də bekağı etilgan emas. Atana və pərzəndilər haqqıdaki İslami prinsipi. 1077-ci Ата-аналарның үстідегі пәрзент дәхілер қайсыла? Жауап. Пәрзентілі ата-аналарға Алла тәріпідін тапшырылған әм шәрәплік, әм хәтерлік аманеттір. Ата-аналар қиямет күнінде Аллахның алдыда bu аманетлерінің жауапкарлығыдан sorulur. Allah Taala Qur'on-Karimda musulmonlarni bu javobgarlikdan ogohlantirib mundaq deydi: O'zinglarni va bola-chaqanglarni inson va tashla yiqilg'i bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan dozoqdan saqlanglar. Sura Tahrim 6-oyat. Ularning o'zlarini va bola chaqalarini dozoq azobidan saqlashining birdan-bir chorasi ustidagi farzand haqlarini to'liq ado qilish yo'lida balalarga kichigidan boshlab iymon, islomni o'gitib, yaxshi yomonni bildirib, ilm ma'rifat o'gitib bu omonatni ado qilishdan iboratdir. Ota-onalar yuqorqilarni Alloh buyurgan bo'yicha ado qilgandan keyin ularning mas'uliyati tugaydi. Keyingi ishlarga balalar o'zlari javobgar bo'ladi. payg'ambar alayhisalom har qandoq bola islom dinini e'tirof qilishga hozir bo'lgan tabiiti bilan tug'ilud uni ota onasi yahudi qiladi yoki xristian qiladi yoki majus qiladi degan buxoriy rivoyat demak ota onalar bolalarning qandoq yetishib chiqishidan mas'uldir ular bolalarni islom nuri ostida adab axloqliq din diyonatlik qilib yaxshi tarbiyalab chiqqan bo'lsa uning mukofotini avval mushu dunyoda ondan oxiratda cho'qim ko'radi Әгәр балаларны өз һавайы һәвәсләргә қойып беріп, Аллаһның күрсәтмәче буенча yetishtirmagan bo'lsa, uning jazosini avval bu dunyoda, ondan oxiratda tortadi. Yomon balaning opiti ota-onalarni turli balolarga duchor qiladi. Qiyomat kunidimi ularni xotirjam qilmaydi. Omonatni zoya qilgan kishi qandoq javobgarlikka tortilsa, farzandlarining kelajagini zoya qilayotgan ota-onalarmi unindan eg'irroq javobgarlikka tortiladi. Çünki pərzəndlə Allahın ulağı tapşırğan amanətidir. Ata-analarının üstüdəki pərzənd təxliri. Birinci, balalağı ata-ana boğallarının yaxşı tallanışı. Bu mavzu atıla bilən analağı oxşaşlı qartılğan olub, pərzəndlərinin diyanətlik, güzəl əxlaqlıq, əl işığı yaramlıq və isil pəzilətlik olub çıxışı üçün Ata boğucunun gələcəkdə balalarının anısı boladigan ayalını diyanət bilən, əxlaqını ölçəm qılan halda yaxshi tanlashi zarur bo'lganidek ona bo'g'ichininmi kelajakda bolalarning otasi bo'ladigan erni diyonat bilan axloqini o'lcham qilgan holda yaxshi tanlashi zarurdir payg'ambar alayhissalom erlarga qaratib kishilar ayollarni to'rt narsaga qarab tanlaydi ularning husn jamoliga boyligiga nasibiga va diyonatiga sen eng avval diyonatlik bo'g'inni tanlag'in agar shunda qilmasang ziyon tortib qolasan deb ko'rsatgan imom buxoriy rivoyati Peyğəmbər əleyhissalam bu hadis arqalıq dinğa, cəmiyyətə və xalqqa faydalıq, yaxşı nəsil yetildirib çıxış üçün shu nəsilgə ana boğucu ayalını diyanətini əsas qılğan halda yaxşı tanlab ilğaçının əhmiyyətini bayan qılğan. Esillik, yaxşılıq faqat diyanət bilan ölçünüdü. Birovning diyanəti bo'lmasdan qanchalik esil, sharaflik oila bo'lib ketsin, uni shariat iste'molida yaxshi degili bo'lmaydi. Ayollarımı kelajakdagi farzandlarining atısı boladigan jorisini diyanat bilan axloqini mezon qilgan oldi, yaxshi tanlashi intayın zarurdir. Payg'ambar alayhisalom qizning oilasiga axloqi bilan diyanati sizlarni rozi qiladigan qandaqlı bir kishi sizlərdən qiz sorab kelsa, ularni darhol öləndiringlar. Agar unda qılmasanlar, yer üzündə cho'ng buzg'unchilikni tergan bolasızlar. Deyiş orqali ayollarni jori tanlashdagi islomiy prinsipni bayon qilib bergan. imom tirmiziy rivoyati ikkinchi bolalarga go'zal ismlarni qo'yish bolalarga go'zal chiroyli ismlarni qo'yish alohida ko'ngil bo'lishga tegishli ishdir islom dini hayotlikning har qaysi sohalarining hammasini o'z ichiga olgan komil bir din bo'lganlikdan bu mavzudimi insonlarga ba'zi tavsiyalarni qilishni unutmagan payg'ambar alayhissalom farzandlarga chiroyli go'zal ismlarni qo'yish haqida sizlar qiyomat kunida isminglar bilan chaqirilsizlar Шуңа балаларыңларга чырайлы кысымларны коюңлар деп күрсәткән. Әбу Давуд риваяты. У һәмешә гүзәл исемләрне коюшны тәвсия кылат. Йықымсыз исемләрне гүзәл йықымлык исемләргә үзгәртеп куят. 3. Бувақларның ақиқысыны қылыш. Ақиқа бала туылғандан кейін, оның чечені түшірген чағда, Аллах Тааланың бұл катты неметіге шүкір ада қылыш юсідін, йоқсылланы таамландырыш үшін қылындыған құрбаллықтыр. Yeni to'lgan o'g'il balaning chechini to'liq tushirish sunnat ekanligida barliq o'limalar ittifoqdir. Ammo qiz bovoqning chechini tushirishning sunnatligi to'g'riliq ixtilof bor. Shundaqdimi, tushirishning bovoq için foydali hikayeligini tibbi mutlaka ta'kidlamoqda. 4. Oğullarını xatni kılış Oğullarını xatni kılış uchun samavi dilladı buyurulup kelgan bir hükümdür. islom shariati bo'yicha o'g'illarni xatna qilish sunnat bo'lib ota onalar ustidagi farzand haqlarining biridir yahudi dinidagilar garchi asldagi yahudi dinining moitidan chiqib ketgan bo'lsimi hozirmi o'g'illarni xatna qilish ishini joriy qildirib kelmoqda ammo xristianlar garchi o'z vaqtida iso alayhissalomning bu haqda vasiyatlari bo'lgan bo'lsimi buningga amal qilmay 5 beshinchi bolalarni beqish Аналарның иқтисади әхвалының қандай болышыдан қатты назар, оларның үстіге перзентлеріне бекіш пәріздір. Айылның иқтисади ихтияжыдан чықыш faqat otining ustiga bo'yrilgan farzdir oti bo'lgan kishi ayoliga va bolalariga nafiqa chiqim qilish orqali oilasini ta'min etadi oilaning nafiqasi sil rahim qilish sadiqa berish va uningdan boshqa barliq yaxshiliklardan cho'ng va ang oldingi o'rinda turadigan ahamiyatli farzdir payg'ambar alayhissalom oila nafiqisining ado qilinishida oldingi o'rinda turdiganligi haqida mundoq deydi yaxshilikni avval oilangdan boshlag'in bola meni kimga tashlab qo'ysan manga oshnam bagin deydi imom buxoriy rivoyat bolalarni yaxshi boqmay ularning haqlarini zoya qilayotgan ota allohni oldida gunohkor bo'ladi chunki bolalarning hol ahvolidan xabar olmay ularni o'z hollariga tashlab etish eng ig'ir gunoh kabirlardan sanaladi payg'ambar alayhissalom bolalar haqida mundoq deydi birovning gunohkor bo'lishi uchun uning farzandlarining haqlarini ado qilmay zoya qilib yetishi yetarlikdir abu davud rivoyati oltinchi bolalarni tarbiyalash alloh insoniyatni o'zining yer sharini gullantirish va insonlar jamiyatini taraq qildirishdan iborat bo'lgan ulug'vor irodasini amalga oshirish ishida o'zidan xalifa o'rinbosar qilib yaratdi Dünyanın gülünüşü ve cemiyetinin terakkiyatı fakat insanlar bilen buludu. İnsanlar bütün kainatının hocayını. Şundaq əhmiyyətlik insan nəslinin əsrlər boyu davamlaşıb gelişi faqat bir ər, bir ayaldan ibarət iki asasdan qurulğan ailənin vasitəsi bilan əməlgə işib gəlməkdə. Ailə hər qandaq insanın ibtidai məktubu olub, bu məktəbin məsul müəllimləri ata bilan ana ikisidir. İnsanın cəmiyyətə və xalqqa faydalı olub yetilib çıxışı faqat uning oilasidagi tunji qitim olgan ta'lim tarbiyasiga bog'liqdir shunga oila tarbiyasi inson hayotida intayin muhim o'rin tutadi bolalarni kichigidan iymon islom o'gitib va yaxshi yomonni bildirib rost so'zlaydigan va to'g'ri ish qiladigan qilib tarbiyalab chiqish ota onalarning ustidagi farzand haqlarining biridir bolalar balog'at yoshlarga yetishi bilan ular har xil o'yin tomoshalar va ko'ngli etishlar orqali bo'shliqlarini to'ldirishga tirishadi Bu davr ota-onalarning farzandlariga eng diqqat qilishi zarur bo'lgan ahamiyatli bir davrdir. Bolalarni bu yoshlarda tan sog'lomligi foydali bo'lgan pokiz tan tarbiya va boshqa ijobiy faoliyatlar bilan mashg'ul qilmaganda, ular jamiyatga turli yomon odatlarga ko'nib qolgandan keyin ularni asliga qaytarish qiyin bo'ladi. Hatto mumkin bo'lmaydi. Shunga ota-onalar bolalarini axloqsiz, diyonatsiz yomon do'stlardan yiroqlashtirishi va bolalarning tan sog'lomligiga eng ziyonli bo'lgan tamaki aroq zina fohish qatorliq yomon ishlardan ularni qat'iy cheklashi intayin zarurdir bolalarni kichigidan boshlabla barliq yomon odatlarning muqaddimalaridan tamoman yiroqlashtirib ularning oddiy biray yomon ishga odatlanib qilishining oldini ilishda o'sher bo'lishi intayin zarur qisqasi ota onalar bolalarni iqtisodiy axloqiy aqliy va jismoniy jihatlardan tarbiyalab chiqishdan mas'ul yettinchi bolalarni o'qitish bolalarni qaysi fanlarda bo'lsin o'qitish yoki ularga tirikchilikning kasblaridan biri kasb o'gitish ota onalarning ustidagi farzand daxliridir bolalarga diniy bilimlardan oldi bilan iymon va islomni o'gitib bo'lgandan keyin shariat ahkomlaridan yaxshilik yomonlikni halol haromni amal ibodatlarning usullarini islomiy adab axloqlarni va boshqalar bilan muomala qilish qoidalarini bilganga qadar o'qitish ата-аналарның үстіге Аллах тәрпіден бойырылған пәріз әйіндір. Әмі балаланы дені білімләді боламды, яки пәнні білімләді, доқтырлық, тарық, жұғрапия, астрономия, физика, математика, биология, пәлісәпе вә башқала қатарлық пәлләнің қайысларды оқытып, етілдіріп чықыш пәріз күпайы болып саналыды. Пайғамбар алейхиссалам ilm үгініш әр болсын, аял болсын, әр қандақ мұсылманға пәріздір деп көрсеткен. Buxoriy rivoyat islom dinining eng avvalgi chaqirig'i bo'lgan va musulmonlarga farz bo'lib belgilangan o'qish o'rganish buyrug'i diniy ilmlarga yoki maxsus bir fangili qartilgan buyruq emas balki u koinotning egisini toniydigan iymon va axloq uchun xizmat qiladigan insonlarga foydali bo'lgan butun ilm fanlarining hammasini o'z ichiga oladi albatta sakkizinchi bolalarning to'ylarini qilish Ата-аналарның үстідегі пәрзент әқлерінің әң ақырқысы оғылланы диянетлік вә әқлақлықы яқшы ерден өйләп қойыш. Қызланымы диянетлік вә әқлақлықы яқшы әрләгі ятлық қылыштен ибареттір. Иқтисади қиынчылығы яки балаларның бәзі бір тәнтәклігіден наразы болғанлығыны бағаны қылып, ularning o'ylanish va yotliq bo'lish ishlariga ahamiyat bermagan har qandaq ota ona islom nazarida cho'ng xatolik o'tkazgan bo'ladi qiz o'g'illarning to'y ishlarini bir kun bo'lsinmi burnaroq ijro qilish shunchalik ko'p yaxshidir chunki qiz o'g'illar turmush qurish orqali o'zlarini yomon ishlarga berilishdan tizginlab qololaydi hamda ular ota onalarining qadriga burunroq yetadi va ularning singdirgan ajr mehnatlarini qaytirishga tirishadi haqiqiy to'g'riliq masalalar ming yetmish sakkizinchi savol haqiqiy qilishning qandoq ahamiyati bor javob Aqiq qilish musulmonlar o'tirishda umumlashishi zarur bo'lgan ta'kidlik sunnat amallaridan biri bo'lib, aqiq qilishda o'g'il bola uchun ikki qo'y, qiz bola uchun bir qo'y bo'g'izlanadi. Aqiq uchun bo'g'izlanadigan qo'yning qurbonligi yaraydigan qo'ydan bo'lishi shartdir. Aqiqini bu vaqt tug'ilib 7 kundan keyin qilish afzal sanalgan. 1078-savol. O'g'il uchun bir qo'y, qiz uchun ikki qo'y bo'g'izlash shartmi? Javob. Oyisha roziyallohu anha payg'ambar alayhisolamning yangi tug'ilgan o'g'il bola uchun ikki qo'y qiz bola uchun bir qo'y bo'g'izlashga buyurgan deganligini rivoyat qilgan imom termiziy rivoyat o'g'illar uchun ikki qo'y bo'g'izlash sunnat ammo iqtisodiy sharoiti yor bermagan kishilar bir qo'y bo'g'izlasimi kifoya qiladi chunki alloh taolo qur'oni karimda toqitinglarni yetishcha allohga taqvodorlik qilinglar deb buyurgan sura ankabut 16 oyat 1080 ming savol qo'y bo'g'izlamasdan go'sht elib tarqalsa bo'lamdi javob alloh taoloning roziligini ko'zlab qo'y bo'g'izlash ibodat bo'lib xuddi hojilar haj jarayonida qurbonlik qilganiga o'xshash aqiqa qilishdimi mol bo'g'izlab qon eqitish talab qilinadi shuning birov aqiqa qilishda qo'y elib bo'g'izlaydigan pulga tayyor go'sht elib uni yo'qsillarga sadiqa qilib tarqitib bersa sadiqa qilganning savobini albatta topadi ammo bu aqiqa qilganga yotmaydi ming sakson birinchi savol Bu Bovoqning eng yaxshi oziqi nima? Javob. Har qanday hayot egasining hayotini davom qildirishi va sog'liqni saqlashi uchun oziqlanish kerak. Oziqliqlarni o'z tarkiblariga qarab har xil bo'ladi. Bovoqlarning eng tabiiy, eng foydali oziqi sutdir. Sütlərin ən əvzili və ən faydalı boğunu sağlam ananın sütü olub, əmdi toğulğan buvaqqa ən az digəndə 24 saat ana sütünü əmdiriş, onun tən sağlıq üçün intayin mühimdir. Chunki tibbiy yakunlarga asoslanganda ona sutining tarkiblari buvoqning ehtiyojiga qarab taraqib turadi. Bu alaydilik yasalgan sut turlarining tarkiblarida tepilmaydi. Shunga buvoqlarni ular 6 oylik bo'g'ichilik faqat ona suti bilanla oziqlantirish tibbiy mutaxassislar tomonidan tavsiya qilinmoqda. O'g'illarni xatna qilish va xatna to'y haqidagi masalalar. 1082-savol O'g'illarni xatna qilish odati qachon paydo bo'lgan? Javob: Oğullarını xətnə qılış adetinin insanların adısı Adem əleyhissalamdan kəlgənliyi sözlənir. Miladiyadan burunqi 3500 yıllağı illərə Babil Babil mədəniyyəti yazmalarda oğullarını xətnə qilishning usullari so'zlangan. Miladiyadan burunqi 2200 yıllarda Mısırda Misrda o'tgan Amun qabristin tepilgan qolyazmalarda yazmalarda oğullarını qilishdan avval əval qiladigan organni maxsus dorilar bilan mas qilganligi bayon qilingan o'g'illarni xatni qilish payg'ambarlarning peshvosi ibrohim alayhissalomdan boshlab rasmiy dini tusga kirgan bir odat ming sakson uchinchi savol o'g'illarni xatni qilishning hukmi nima javob payg'ambar alayhissalom mundoq degan besh ish odam avlodining azaldinki odatidan sanaladi ular o'g'illarni xatni qilish sunnat qilish qo'ltig'ining tukini tozalash tirnoqlarni ilish burtini qisqartishdir imom buxoriy muslim rivoyat Oğullarını qatna qilish masalasida islom mazhablari o'rtasida har xil qarashlar bor. Şafi va Hanbali va Maliki mazhablariga ko'ra o'g'illarni qatna qilish farzdir, ammo Hanafi mazhabida sunnatdir. 1084-savol: Xatni qachon qilinadi? Javob: Arab mamlakatlarida bola tug'ilgan vaqtda uning xatnisini qilib etish odati bor. Ba'zida bola tug'ilib bir haftadan keyin xatnisini qiladi. Alayda bir ahvol bo'lmasa, uningdan kechiktirmaydi. Сауди Арабистанда туғылған мәшһүр медицина алими доктор Мухаммад Али бар. Мұндақ деп язған. Тибби тадқиқатлар оғылларны кичик ешидил хатны қилишнинг интайын пайдалылық бір іш екенлигини isbotladı. Балаларны туғылғанға 40 күн болмастан хатны қилиш тибби жиһатдан яхшырақ. Доктор Мухаммад Али Барининг Құран Кәрім ва тибби тараққият номлық әсірден. Әмма уйғурлар ва шундайлар барча түркі халықлар o'g'il bolalarning xatnisini balalar 6-7 yoshlarga kirgandan keyin qiladi. 1085-savol. Xatni qilishning tibbiy jihatdagi foydalari qaysilar? Javob: Dunyo sog'liqni tashkiloti o'g'illarni xatni qilishning AIDS kasalidan saqlanishning bir chorasi ekanligini e'lon qilgan. Dunyo sog'liqni tashkiloti yana Afrika mamlakatlarida olib borgan tibbiy tadqiqot natijasida xatni qilinganlarning HIV virusi bilan yuqumlanish nisbatining xatni qilinmaganlarnikidan 50% tuvan bo'ladiganligini isbotlab chiqqan. 2006 yilining oxirida Janubiy Afrikada elib berilgan tadqiqot natijalari mo burunqisini ta'kidlagan. Tibbiy mutaxassislardan doktor Hilberg mundaq deb yozgan. Tibbiy tadqiqotlar jinsiy organda bo'ladigan rakning xatni qilganlarda intayin oz ko'riladiganligini Yahudilar bilan musulmonlardan bundaq rohining yo'qning o'rnida ekanligini isbotladi. Chunki Yahudilar bilan musulmonlar o'g'il bolalarini kichik yeshidli xatni qiladi. Xatni to'y qilish Uyg'urlarning milliy va diniy an'anasidir. 1086-savol. Xatni to'y qilishning hukmi nima? Javob. Xatni to'y qilish turki xalqlarining milliy va diniy esil an'analaridan bo'lib, dinimizda buyurilgan bir amalni ado qilganlik va alloh taoloning farzand ato qilganligidan iborat katta ne'matiga shukur izhor qilish yuzsidan qilinadi xatni to'y khatnisi qilingan balalar uchun zo'r xushallik ilib keladi ularning xatni to'yi bo'lgan kun ular uchun rostili bayram bo'ladi do'stlari tuqqanlari uni muboraklab hadiyalarni taqdim qiladi ota onalarmi bayram xushalligini tantana qiladi alohida mehmon chaqirib qozon esib bu xushallikni tantana qiladi balalarning xatni to'yini qilish dini va milliy an'ana bo'lib, uni davomlashtirish zarurdir. bolalarning xatna to'yini qilish, ularning tug'ilgan kunini xotirlab shamlarni yoqqandan natijasi yaxshi va isil faoliyatdir. Aksicha tug'ilgan kunni xotirlab bayram qilish bizning na diniy, na milliy an'analarimizdan emas.